Ai që mëshiron, Ai është sunduesi që gjithkund sundon, Ai është ndihmuesi që çdo kënd ndihmon. Sikur që kishte paraparë gjithashtu vëllezër, urtësia e Allahut tebareke ve teala që të ekzistonte edhe shejtani i mallkuar, që është një prej krijesave të Tij, i cili doli prej nënshtrimit të Allahut azza wa xhel, me mendjemadhësinë e tij duke shprehur armiqësi ndaj Ademit alayhis salam e dini momentin kur Allahu azza wa jall e urdhëroi që t'i bjerë në sexhde ndërsa ky refuzoi nga mendjemadhësia e tij atëherë i kërcënoi Ademin alayhis salam edhe pasardhësit e tij që edhe ne hyjmë këtu me joshje dhe se do t'i humbë ata përmes vesveseve të ndryshme dhe zbukurimit të së keqes do t'i shmangë ata nga e vërteta, do t'i bëjë të shpresojnë në gjëra të kota, do t'i urdhërojë dhe ata do të shqyejnë veshet e kafshëve apo të bagëtive, do t'i urdhërojë dhe ata do të ndryshojnë krijesën e Allahut. Kush është ai që ne na pasuron? Kush është ai që brengat na i largon? Kush është ai që lutjet i pranon? Vetëm një Allah, vetëm një Allah. Vetëm një Allah është ai që krijon Vetëm një Allah është ai që krijon Vetëm një Allah është ai që mëshiron Ai është sunduesi që gjithkund sundon Ai është ndihmuesi që çdo kënd ndihmon Dhe në këtë botë është bërë në realitet betejë dhe luftë e egër në mes tij dhe shejtanit të mallkuar, e cila, siç thash edhe në fillim, nuk përfundon vetëm se atëherë kur Allahu Azza wa Jall ia merr shpirtin njeriut. Përderisa pra në trupin e njeriut ka rrahje të zemrës, ai është gjithmonë shënjestër e shejtanit të mallkuar dhe sulmeve të tij, Allahu na ruaj prej tyre. Ai është sunduesi që gjithkund sundon. Andaj vëllezër, nuk ka mundësi që njeriu të triumfojë ndaj këtij armiku, vetëm se atëherë kur e njeh këtë armik me të vërtetë, kur njeh atë që e don ky armik dhe atë që e urren dhe e njeh natyrshmërinë e tij dhe natyrshmërinë e krijimtarisë së tij në mënyrë që të bëjë përgatitje të mirë e pastaj ta luftojë atë. Përse lotin syrin tim mos Shejtani është armik i juaji, pra edhe ju merreni atë për armik. Ai e thret atë grupin e vet vetëm për t'i bërë banues. Ky pra vëllezër është një paralajmërim prej Allahut subhanahu wa taala, në mënyrë që mos ta nënvlerësojmë këtë armiqësi dhe këtë armik të mallkum, dhe që ta dimë se kjo botë është konflikt në mes hajrit dhe të sherit, është në mes të vërtetës dhe të kotës, ku në kampin e të vërtetës qëndrojnë pejgamberët, të sinqertit, të mirët dhe besimtarët, sikurse thotë Allahu Azza wa Jall, "Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun." Këta janë pala apo grupi i Allahut dhe vërtet që grupi i Allahut do të jenë ata të shpëtuarit. Ndërsa e kundërta e kësaj në kampin e të humburve qëndrojnë shejtanët, magjistarët, Tani pra miqtë e djallit, s'ka dyshim se dinakëria e djallit është e dobët. Mirëpo prapë se prapë kjo, kjo dobësi dalet apo kthehet tek besimi i secilit njeri, mbështetja e tij dhe përgjigjja e tij ndaj urdhrave të Allahut te bareka ve teala.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 Nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut tebareke ve teala. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit tonë të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija në fe janë të shpikurat. Çdo shpikje është risi, është bidat, çdo bidat është lajthitje, është humbje, ndërsa çdo humbje në fund do të flasim temë shumë të rëndësishme vëllezër, që ka të bëjë me secilin prej neve qysh prej momentit kur lind e deri kur Allahu te baraka wa taala ja ka shkruar që t'ja merr shpirtin. Fjala është për betejën tonë që e kemi të vazhdueshme me shejtanin Allahu e mallkoftë. Urtësia e Allahu te baraka wa taala vëllezër të dashur kishte paraparë që ta krijonte njeriun dhe ta ngarkonte atë me detyra dhe me rituale të ndryshme. E bëri këtë botë për njeriun shtëpi të sprovave, në të cilën sprovohet dhe hyn në provim në të. E bëri pastaj kopsht të xhennetit ku mbjellja është këtu ndërsa fryti merret atje. I ka premtuar atij që dëshiron diçka prej kësaj bote se do t'ia dhurojë. E gjithashtu E kush e dëshiron vetëm fitimin e kësaj bote, ne ia japim, mirëpo në botën tjetër ai nuk ka hise. Sikur që kishte paraparë gjithashtu vëllezër, urtësia e Allahut tebareke ve teala që të ekzistonte edhe shejtani i mallkuar, që është një prej krijesave të tij, i cili doli prej nënshtrimit të Allahut azza wa jall me mendjemadhësinë e tij, duke shprehur armiqësi ndaj Ademit alayhis salam, e dini momentin kur Allahu Azza wa Jall e urdhroi që t'i bjerë në sejde, ndërsa ky refuzoi nga mendjemadhësia e tij. Atëherë i kërcënoi Ademin alayhis salam edhe pasardhësit e tij që edhe ne hyjmë këtu me joshje dhe se do t'i humb ata përmes vesveseve të ndryshme dhe zbukurimit të së keqes. Ku thot në Kur'an Allahu Azza wa Jall i përcjell fjalët e tij, thot la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruda. Walaudhillannahum walaumanniyannahum walaamurannahum falayubattikun adhan alan'am walaamurannahum falayughayyirun khalqallah. Un tha shejtani i mallkuar do të përfitoj një pjesë të caktuar të robëve të tu, i thot Allahut. Do t'i shmang ata nga e vërteta, do t'i bëj të shpresojnë në gjëra të kota, do t'i urdhroj dhe ata do të shqyejnë veshet e kafshve apo të baktive. do t'i urdhroj dhe ata do të ndryshojnë krijesën e Allahut. Për këtë jeta e njeriut vëllezër të nderuam, në këtë botë është bërë në realitet betejë dhe luftë e egër në mes tij dhe shejtanit mallkuar, e cila, siç thash edhe në fillim, nuk përfundon vetëm se atëherë kur Allahu Azza wa Jall ia merr shpirtin njeriut. Përderisa pra në trupin e njeriut ka rrahje të zemrës Ai është gjithmonë shënjestër e shejtanit mallkuar dhe sulmeve të tij, Allahu na rujt prej tyre. Andaj vëllezër, nuk ka mundësi që njeriu të triumfojë ndaj këtij armiku, vetëm se atëherë kur e njeh këtë armik me të vërtetë, kur njeh atë që e don ky armik dhe atë që e urren dhe e njeh natyrshmërinë e tij dhe natyrshmërinë e krijimtarisë së tij në mënyrë që të bëjë përgatitje të mirë e pastaj ta luftojë atë. Vetëm për t'i bërë banues të zjarrit. Ky pra o vëllezër është një paralajmërim prej Allahut subhanehu ve teala, në mënyrë që mos ta nënvlerësojmë këtë armiqësi dhe këtë armik të mallkum, dhe që ta dimë se kjo botë është konflikt në mes hajrit dhe të sherrit, është në mes të vërtetës dhe të kotës, ku në kampin e të vërtetës qëndrojnë pejgamberët, të sinqertit, Të mirët dhe besimtarët, sikur se thotë Allahu Azza wa Jall, Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun, Këta janë pala apo grupi i Allahut dhe vërtet që grupi i Allahut do të jenë ata të shpëtuarit. Ndërsa e kundërta e kësaj në kampin e të humburve qëndrojnë shejtanët, magjistarët, ata të pabindurit dhe zullumqarët, thotë Allahu në Kur'an, ata janë shoqëri e shejtanit, e dine, dijeni se ithtarët e shejtanit janë ata të dëshpëruarit dhe përkundër kërcënimeve të shejtanit vëllezër dhe dredhive të tij Allahu te bareke ve teala na ka bërë të qartë neve se kurthat e këtij shejtani janë të dobëta ku thotë në Kur'an faqatilu awliya ash-shaytani inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa luftoni pra miqtë e djallit s'ka dyshim se dinakria e djallit është e dobët mirëpo prapë se prapë kjo, kjo dobësi ndalet apo kthehet tek besimi i secilit njeri, mbështetja e tij dhe përgjigja e tij ndaj urdhrave të Allahut te bareke ve teala. Nëse njeriu vëllezër mbështetet në Allahun azza wa jall dhe i pason urdhrat e tij, nuk i mbetet asgjë nga pushteti i shejtanit kundër këtij njeriu. Dhe kjo është ajo që e ka bërë të qartë edhe Allahu azza wa jall me fjalën e tij ku thotë Innehu lejse lehu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Vërtet ai shejtani nuk ka kurrfarë pushteti kundër atyre që besuan dhe i janë mbështetur Zotit të tyre. Ndërsa, nëse njeriu ia dorëzon veten e tij shejtanit dhe i pason epshet, e han haramin, i ndjek të këqijat, atëherë është bërë një prej ushtarëve të Iblisit, Allahu e mallkoftë, thotë Allahu azza wa jall, Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun. Mbizotërimi i tij është është vetëm mbi ata që e përkrahin atë dhe mbi ata që për shkak të tij u bënë idhujtarë. Njeriu vëllezër duhet siç thamë pra mos ta nënvlerësojë shejtanin dhe kurthat e tij, mirëpo gjithmonë të jetë i kujdesshëm prej tij. Mos ta mashtrojë atë vetëbesimi në veten e tij, ngase shejtani e dini ka dyert e shumta dhe të ndjeshme shumë, mund të hyjë tek ai duke mos e vërejtur fare, mund të hyjë tek ai nga dera e dyshimeve ose nga dera e syfaqësisë, nga dera e vetëkënaqësisë me punën e tij, mund të hyjë tek ai duke ia bërë të lehta gjynahet e vogla, derisa ta shtijë atë në gjynahe të mëdha e kështu me radhë. Për këtë Allahu te bareka ve teala na ka paralajmëruar për rrezikun e tij dhe njëherit na ka udhëzuar që të kërkojmë tek ai mbrojtje prej shejtanit të mallkuar, për shkak se ai është krijuesi i shejtanit Pra përqafojini fenë islame në tërësi e mos ndiqni gjurmët e shejtanit, sepse ai është armiku juaj i përbetuar. Ky pra është një paralajmërim vëllezër për mospasimin e gjurmëve të shejtanit të mallkuar, që fillojnë me më të lehtën që nuk e heton njeriu dhe që pastaj përfundojnë me përfshirjen e njeriut në çështje të mëdha dhe gjynahe të rrezikshme. Andaj Allahu Azza wa Jall kërkoi prej neve që t'i refuzojmë fillimisht kurthat e tij me adhurim dhe respekt ndaj tij, dhe ta luftojmë, të mbrohemi me përmendjen e Allahut të Madhëruar, me lexim të Kur'anit dhe me punë të tjera të mira, e natyrisht të largohemi edhe prej gjynaheve dhe prap mos mjaftohemi vetëm me kaq, mirëpo na ka udhëzuar pastaj për një rrugë të madhe për rezistencë ndaj tij, që është kërkimi i mbrojtjes dhe ndihmës prej Allahut subhanahu wa taala për largimin e tij dhe kurthave të tij. Allahu azza wa jall vëllazër të dashur ka bërë të qartë se personi që bën ibadet është i ruajtur prej kurthave të shejtanit. Thotë Allahu Azza wa Jall duke iu drejtuar pikërisht iblisit mallkun. Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin. Ti ndaj robve të mi nuk ke kurfar force përveç atyre të humburve që vijnë pas teje. Andaj robt e Allahut, të cilët e adhurojnë Allahun Azza wa Jall me ibadet të vërtetë, me sinqeritetin më të plotë dhe me bindje, dhe i pasojnë urdhrat e Allahut dhe të Pejgamberit sallallahu alejhi wa sallam, nuk mundet shejtani të mbizotrojë mbi ta, ndërsa personi i cili bën gjynahe, shejtani e pengon për shkak të gjynahit të tij dhe ndoshta bile e mbizotron tërësisht atë nëse i shtohen këto gjynahe. Thotë Allahu azza wa jall, Inna alladhina tawallaw minkum yawma altaqa aljam'ani innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu. Vërtet, vërtet ata që u zbrapsën prej jush, Ditën e ndeshjes së dy grupeve, besimtarë dhe idhujtarë në Uhud, ata vetëm djalli i shtyu të rrëshqasin me disa punë të tyre të cilat i bënë. Bile Allahu Azza wa Jall vëllezër llogaritën atë se njerëzit gjynahqarë e kanë bërë shok shejtanin, e kanë shoqëruar atë dhe janë bërë të lidhur në mes veti. Thotë Allahu në Kur'an: "Walladhina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas, wa la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir" wala bil yawmil akhir wa man yakun ash shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina edhe ata që e japin pasurinë e tyre për sy e faqe të botës e nuk e besojnë Allahun edhe ditën e mram e ai që e ka shok shejtanin dihet sa shok i keq që është mburoja e parë vëllezër të nderum që duhet të mbrohet me të muslimani prej shejtanit mallkun është adhurimi i Allahut Azza wa Jall dhe mosbërja gjynah ndaj tij, andaj ibadeti më i rëndësishëm dhe më i lartë që muslimani duhet ta ketë në konsideratë në këtë çështje dhe të tjerat, fillimisht është sinqeriteti. Shejtani i mallkuar vllezër është larg çdo njeriut të sinqertë. Është afër çdo njeriut që bën shirk apo syfaqësi. Për këtë ai edhe vetë e ka bërë të qartë se nuk ka asnjë mundësi para të sinqertëve dhe e ka pranuar se nuk ka mundësi t'i largojë ata nga rruga e drejtë. Andaj i tha Allahu tebaraka wa taala, "Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi" Wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, tha Zoti im, për shkak se më përzure, unë do t'ua zbukuroj të këqijat atyre sa të jenë në tokë dhe të gjithë ata do t'i largoj nga rruga e drejtë, përveç robëve të tu, thot Allahu, të cilët i ke bërë të sinqertë. Çështja e dytë me të cilën luftohet shejtani vëllezër, e përmendëm është dhikri apo përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Përmendet në një hadith të cilin E ka nxjerrë Imam Tirmidhiu prej Harith al-Ash'ari se Zekaria alejhi selam e këshilloi popullin e tij duke u thënë, Ju urdhëroj që ta përmendni Allahun, nga nga se shembulli i përmendjes së Allahut është sikurse shembulli i një njeriut, për të cilin armiku kishte dalur që ta kërkonte me shpejtësi. Derisa kur vjen te një mburojë, te një kala e fortifikuar, ky fshihet aty dhe e ruan veten prej tyre. Gjithashtu robi i Allahut nuk e mbron veten prej shejtanit vetëm se me përmendjen e Allahut te bareke ve teala. Pastaj hadithi tjetër që transmeton Xhabiri radhiyallahu anhu kur njeriu hyn në shtëpinë e tij dhe e përmend Allahun te bareke ve teala gjatë hyrjes në të dhe gjatë ushqimit të tij gjithashtu. Çfarë thot shejtani? thot nuk keni vend për të fjetur këtu e as për të ngrënë kthehuni ndërsa nëse hyn në shtëpi dhe nuk e përmend Allahun subhanahu wa ta'ala gjatë hyrjes الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا افلندرويم الله تبارك وتعالى فشندتي تون يا درغوين بيغامبري تون تداشر محمد صلى الله عليه وسلم فميل ستي shokëve të tij dhe të gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Atëherë vëllezër, pra përmendja e Allahut te bareke ve teala qenka mburojë apo është mburojë dhe ruajtje prej shejtanit të mallkuar, e që patjetër duhet që muslimani të mbrohet me të derisa përfundimisht të fitojë këtë betejë kundër shejtanit. Dhe prej armëve më shkatruese për shejtanin është, siç e përmendëm, kërkimi i mbrojtjes prej Allahut subhanahu ve teala ku Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar me të në librin e tij në më shumë se një ajet prej ajeteve të Kur'anit, ku thot Allahu Azza wa Jall, "Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billahi innahu huwa as-sami'ul 'alim." E nëse ty të ngacmon ndonjë ngacmim prej shejtanit, ti kërko mbrojtje prej Allahut, se vërtet ai është dëgjuesi i dijshmi. Bile Allahu Azza wa Jall e dini vëllezër, i ka zbritur dy kaptina madhështore në këtë çështje, dhe i ka quajtur ato dy mbrojtëset, sikurse që kërkimi i mbrojtjes nga Allahu Azza wa Jall prej shejtanit të mallkum ka ardhë gjithashtu edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku Imam Tirmidhiu transmeton se Ebu Bekri radhiyallahu anhu një herë i tha ja Rasul Allah, më mëso çfarë të them në mëngjes kur të zgjohem dhe në mbrëmje, tha o Ebu Bekër, thuaj o Zoti im, ti je ai i cili i di të fshehtat dhe të dukshmet, krijues i qiejve dhe i tokës, Zot i çdo sendi dhe mbizotërues i saj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje, kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja e vetes sime dhe nga e keqja e djallit dhe nga ajo që ai shpie në shirk dhe kërkoj të më mbrosh që vetvetes e as ndonjë muslimani të mos i bëj keq. Atëherë vëllezër, kërkimi i mbrojtjes nga Allahu Azza wa Jall prej sherrit të shejtanit të mallkuar është çështje me të vërtetë shumë madhështore, Duhet që njeriu të mbështetet në të për të larguar kurthat e këtij armiku, i cili neve na fshihet vëllezër, ne nuk e shohim atë, e kemi me të vërtetë shumë vështirë, mirëpo kur kërkon ti mbrojtje prej Allahut Azza wa Jall, ai nuk mund t'i fshihet Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Në fund e lusim Allahun e Madhëruar me emrat e Tij të bukur, me cilësitë e Tij të përsosura që të na mbrojë nga kurthat e shejtanit të mallkum, të na bëjë prej atyre të cilët وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون